Na een tijd wil God Abraham toets. Abraham, roep God, hier is ik, antwoord Abraham. God sê vir hom, neem jou sien, jou enigste sien, ja, voor Isaac wat jy so lief het, en ga naar die land Moria. Offer om daar as brandoffer op een van die bergen wat ik jou zal wijs. Die volgende ochtend het Abraham vroeg opgestaan, hij het sy donkie opgesol vir die reis en hout gekap vir die brandoffer. Toe het hy twee slawe en ook sy sien Isaac geneem om saam te gaan. Daarna het hy vertrek naar die plek wat God vir hom aangeduid het. Op die derde dag zien Abraham die plek in die verte. Bly een bykie hier bij die donkie, sê Abraham vir die slawe. Ek en die sien sal een keer verder gaan. Ons zal daar aanbid en dan terugkom. Abraham sit toe die hout op Isaac's skouwers. Hij het self die mes in die vier gedra. Terwijl die twee so saamloop, sê Isaac, Pa, ja, my sien, antwoord Abraham. Ons het nou wel die uit in die vier, sê die sien, maar waar is die lam vir die offerande? God zal zelf die lam voorzien, my sien, antwoord Abraham. So het die twee verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat God voor Abraham aangewezen het, bou hy daar een altaar en sit die hout daarop neer. Hij maak Isaac vast en sit om boe op die hout op die altaar. Daarna vat Abraham die mes en ligt het op om sy sien as offer aan die Heere te slaag. Op daardie oomblik roep die engel van die Heere na hom uit die hemel, Abraham, Abraham. Ik luister, antwoord Abraham, moet je hand oplicht in die sien en om enige kwaad aandoen nie, sê die engel. Nou weet ik dat je rechtig vir God dien, want jy het zelfs jou geliefde sien nie van my weerhou nie. Abraham kyk op en sien een raam wat met sy oorings in een bos vast het. Hij neemt die raam en offer dit as brandoffer op die altaar in die plek van sy sien. Abraham het toe die plek genoem, die Heere voorzien. Hier die naam het sedertien een spreekwoord geword, op die berg van die Heere sal voorzien word. Die engel van die Heere roep toe weer uit die hemel na Abraham, die Heere sê, omdat jy my gehoorzaam het en nie eens jou geliefde sien van my weerhou het nie, neem ek eet dat ek jou oorvloedig sal sien. Ik zal je nageslag vermenigvuldig tot de ontelbare menigte, soos die sterre aan die hemel en die sand aan die sedert en hulle sal hulle vijande oorwin. In je nageslag zal al die nasies van die aarde gezien worden. Dit zal alles gebeuren omdat je my gehoorzaam het. Daarna het hulle na die twee slawe toe teruggekeer en allemaal samber Seba toegegaan waar Abraham gewoon het. Kort hierna hoor Abraham dat Milka, sy broer Naorse vrouw, vir naar acht ziens in die wereld gebring het. Die oudste sy naam was Is en die ander was Bus, Kemiel, die voorvader van die Arameers, Keset, Hasso, Uldas, Jelaf en Betiel. Betiel het later die pa van Rebecca geword. Benevens hierdie acht ziens bij Milka, het naar ook nog vier kinders bij sy bij vrou Reuma gehad. Hulle name was de Bach, Golgam, Tachas en Maokka.